U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neki ljudi kratke pameti reći će šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se okretali reci Allahov je i istok i zapad. On ukazuje na pravi put onome kome on hoće. I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. I mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao, samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. Nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše, a Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. Vidimo mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu. I mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš. Okreni zato lice svoje prema časnom hramu. I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data knjiga, sigurno znaju da je to istina od gospodara njihova, a Allah motri na ono što oni rade. I kada bi ti onima kojima je data knjiga sve dokaze donio, oni opet ne bi prihvatili tvoju kiblu, a niti nećeš prihvatiti njihovu kiblu, niti će iko od njih prihvatiti ići u kiblu. A ako bi se ti za njihovim željama poveo kada ti je već došla objava, tada bi ti sigurno nepravedan bio. Oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prekrivaju. Istina od gospodara tvoga dolazi, zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju. Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge čineći dobra djela pretečete, ma gdje bili. Allah će vas sve sabrati. Allah zaista se može i svakog mjesta u kome budeš. Ti lice svoje časnom hramu okreni. Istina doista od gospodara tvoga dolazi. Allah motri na ono što radite. I svakog mjesta u koje dođeš, ti lice svoje svetom hramu okreni i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite, da vam ljudi ne bi imali šta da prigovore, osim i nađija između njih. Njih se ne bojte mene se bojte, a da bih blagodat svoju prema vama upotpunio i da biste na pravom putu bili. Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali da vam riječi naše kazuje i da vas očisti i da vas knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči. Sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjetiti. I zahvaljujte mi i na blagodatima mojim nemojte neblagodarni biti, o vjernici. Tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih. I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne osjećate. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine a ti obradu izdržljuje. One koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka oprost od gospodara njihova i milost. Oni su na pravom putu. Safa i Merva su Allahova časna mjesta. Zato onaj koji kabu hodočasti ili umro obavi, ne čini nikakav prijestup ako krene oko njih a onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo, pa Allah je doista blagodaran i sve zna. One koji budu tajili jasne dokaze koje smo mi objavili i pravi put koji smo u knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju. Oprostit ću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a ja primam pokajanje i ja sam milostiv. Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru, zaslužuju doista prokledstvo Allahovo i Meleka i svih ljudi, u njemu će vječno ostati, a patnja njihova neće jenjavati, niti će im se odlagati, a vaš Bog, jedan je Bog, nema Boga osim njega, milostivog, samilosnog. Stvaranje nebesa i zemlje, smjena noći dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba, pa tako život vraća zemlju nakon mrtvila njezina, po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova. Oblaci koji između neba i zemlje lebde doista su dokazi za one koji imaju pameti. Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha, a da znaju Božci da će onda kad dožive patnju svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati. Kad će se glavešine, za kojima su se drugi povodili svojih sljedbenika odreći, i kad će veze koje su ih vezale prekinute biti i oni patnju doživjeti. Kada će sljedbenici njihovi uzviknuti, da nam je samo da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao što su se oni nas odrekli. Eto tako će Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre neće izlaziti. O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i prijatno i ne slijedite šeitanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni. On vas navraća na grijeh i razvrat, i na to da o Allahu govorite ono što ne znate. A kada im se rekne slijedite Allahovu objavu, oni odgovaraju nećemo, slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje. Zar je onda kad im preci nisu ništa svačali i kad nisu na pravom putu bili? Oni koji neće da vjeruju, slični su stoci na koji se viče, ali ona čuje samo zov i viku, gluhi nijemi i slijepi. Oni ništa ne svačaju. O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo njemu klanjate. On vam jedino zabranjuje strv i krv i svinsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, Tek toliko da glad utoli, njemu grijeh nije. Allah zaista prašta i milostiv je. Oni koji taje ono što je Allah u knjizi objavio i to zamjenjuju za nešto što malo vrijedi, oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do ono što će ih u vatru dovesti na sudnjem danu. Allah ih neće ni osloviti, niti ih očistiti. Njih čeka patnja nesnosna. Oni su umjesto pravog puta izabrali zabludu, a umjesto oprosta zaslužili patnju. I koliko su samo oni neosjetljivi na vatru. To je zato što je Allah objavio knjigu, pravu istinu. A neslozi oni čija su mišljenja o knjizi suprotna, doista nema kraja. Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siročadi i siromasima i putnicima, namjernicima i prosjacima i za otkup iz robstva i koji molitvu obavljaju i zeka daju i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju naročito oni koji su izdržljivi u onoj maštini i u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni sallaha Allaha boje i ružnih postupaka klone. O vjernici, propisuje vam se odmazda za ubijene, slobodan za slobodna i rob za roba i žena za ženu. A onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni velikodošno postupe a neka im on dobročinstvom uzvrati. To je olakšanje od gospodara vašeg i milost. Ako nasilje izvrši poslije toga, njega bolna patnja čeka. U odmazdi vam je opstanak, o razumom obdareni, da biste se ubijanja okanili. Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja i metak, propisuje vam se kao obaveza za one koji sa Allaha boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima. Onaj koji izmijeni, a zna kako glasi, pa grijeh zato pada na one koji je mijenjaju, a Allah zaista sve čuje i zna. A onaj ko se plaši da je oporučilac nenamjerno zastranio ili namjerno zgriješio pa ih izmiri, nema mu grijeha. Allah zaista prašta i samilostan je. O vjernici! propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana, a onome od vas koji bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana, onima koji ga jedva podnose, otkup je da jednog siromaha nahrane, ako drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je neka znate da postite. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno, blizu, odazivam se molbi molitelja kad me zamoli, zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Dozvoljavam vam se da se u noćima dok traje post, sastajete sa svojim ženama. One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajete s njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte, sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. Od tada postite do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu, u džamijama. To su Allahove granice i ne približujte im se. Eto tako Allah objašnjava ljudima propise svoje, da bi se onoga što im je zabranjeno klonili. Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na griješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli. Pitaju te o mlađacima. Reci, oni su ljudima oznake o vremenu iza Hadžiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnije strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite. I borite se na Allahovu putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne odpočinite borbu. Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnog hrama dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte. Neka takva bude i kazna za nevjernike. A ako se prođu, pa Allah zaista prašta i samilostanije i borite se protiv njih sve dok broštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne, pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odmazda. Onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojite i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone i metak na Allahovom putu žrtvujte. I sami sebe u propast ne dovodite i dobro činite. Allah zaista voli one koji dobra djela čine. Hađ i umru radi Allaha izvršavajte. A ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, do kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brite a onda među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi. Kad budete slobodni, obavite umru do hađa i zakoljite kurbana do koga možete lahko doći. A onaj koga ne nađe, neka posti tri dana u danima hađa i sedam dana po povratku, to jest punih deset dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojte se Allaha, i znajte da on teško kažnjava. Hadž je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će u njima obavljati hadž. Nema snošaja sa ženama i nema ružnijih riječi i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna i onim što vam je potrebno za put snadbijte se, a najbolja obskrba je bogobojaznost i mene se bojte o razumom obdareni. Ne pripisuje vam se u grije ako od gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete, a kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta, spominjite njega, jer vam je on ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabudi. Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah u istinu prašta i samilostan A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše i još više ga spominjite. Ima ljudi koji govore, daj ti nama gospodaru naš na ovom svijetu, takvi na onom svijetu neće imati ništa. A ima i onih koji govore, gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju. Njih čeka nagrada koju su zaslužili, a Allah brzo sviđa račune. Ispomnite Allaha u određenim danima, a ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grijeh, a neće se ogriješiti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako su grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da ćete svi biti pred njim sakupljeni. Ima ljudi čije te riječi o životu na ovom svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljučiji su protivnici. Čim se neki od njih dočepa položaja nastoji da napravi na zemlji nered, ništeći sebi i stoku, a Allah ne voli nered. A kada mu se rekne, boj se Allaha, on onda iz inada griješi, njemu je dosta džehennem, a on je doista grozno boravište. Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili, a Allah je milostiv robovima svojim. O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šeitanovim, on vam je zaista neprijatelj otvoreni. A ako skrenete nakon što su vam došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar. Čekaju li oni da im Allahova kazna dođe iz vedra neba i meleki i da bude svemu kraj? A Allahu se sve vraća. Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali, a one koji preinačuju Allahove dokaze kada su im već došli, Allah će zaista strahovito kazniti. Nevjernicima se život na ovom svijetu čini lijep, i oni se rugaju onima koji vjeruju, a na sudnjem danu bit će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili, a Allah daje obilju onome kome on hoće, bez računa. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je slao knjigu, samu istinu da se po njoj sudi ljudima o onome u čemu se oni ne bi slagali, a povodne slaganju je bila međusobna zavist, baš od strane onih kojima je data. I to kada su im već bili došli jasni dokazi i onda bi Allah voljom svojom uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali. A Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije pas bili i nestali? Njih su satirale nemaština i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli. Kada će već jednom Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Pitaju te kome će udjeljivati, reci, i meta koju udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite Allah sigurno zna. Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate. Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki grije, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha, a zlostavljanje gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas, da vas odvrate od vjere vaše ako budu mogli a oni među vama koji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru, njihova djela bit će poništena i na ovom i na onom svijetu i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovu putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti, a Allah prašta i samilostan Pitaju te o vinu i kocki. Reci, oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima. Samo je šteta od njih veća od koristi. I pitaju te koliko da udjeljuju, reci višak. Eto tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili i ovome i onome svijetu. I pitaju te o siročadi, reci bolje je imanje njihova unaprijediti, a ako budete s njima zajedno živjeli, pa oni su braća vaša Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono što vam je teško. On je zaista silan i mudar. Ne ženite se mnogo boškinjama dok ne postanu vjernice. U istinu je robinja vjernica bolja od mnogo boškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogo dok ne postanu vjernici Uistinu je rob vjernik bolji od bošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu džehennem, a Allah voljom svojom nudi džennet i oprost i objašnjava ljudima dokaze svoje da bi razmislili. I pitaju te o mjesečnom pranju, reci, to je neprijatnost. Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Žene vaše su njive vaše i vi njima svojim prilazite kako hoćete, a pripremite što za duše svoje. I bojite se Allaha i znajte da ćete pred njega stati, a ti obradovi prave vjernike i nek vam Allahu ne bude prepreka u ispravnom životu na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. Allah sve čuje i sve zna. Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. Allah prašta i blag je. Onima koji se zakonu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo četiri mjeseca. I ako se vrate ženama, pa Allah zaista prašta i milostiv je. A ako odluče da se rastave, pa Allah doista sve čuje i zna. Raspuštenice neka čekaju tri mjesečna pranja i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u maternicama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih dok one čekaju, vrate ako žele da dobro djelo učine. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu, samo muže imaju prednost pred njima za jedan stepen. Allah je silan i mudar. Puštanje može biti dva put, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvodati. A vama nije dopušteno da uzimate bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte. A oni koji Allahove propise narušavaju nepravedni su. A ako je opet pusti, ona mu se ne može vratiti što se neće za drugog muža udati, pa ako je ovaj pusti, onda nima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate ako misle da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove odredbe. On ih objašnjava ljudima koji žele da znaju. Kada pustite žene, onda ih prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno odpremite i ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje. A onaj ko tako postupi, ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje i knjiga i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna, na umu imajte. A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše, a Allah sve zna, a vi ne znate. Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta je dužan da ih prema svojoj mogućnosti hrani i odjeva. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svoji. Majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. Ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče da dijete odbiju, to nije grijeh. A ako zaželite da djeci svojoj dojnju nađete, pa nije grijeh kad od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojite i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. Žene su dužne da čekaju četiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih muževa i kad one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one po zakonu sa sobom urade, a Allah dobro zna ono što vi radite. I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajnu ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite i ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče. I imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte i znajte da On prašta i da je blag. Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite, ili prije nego što im vjenčani dar odredite i velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim, i mučem prema svome stanju, a siroma prema svom. To je dužno za one koji žele da dobro djelo učine. A ako ih pustite prije nego što ste u odnos njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka. A ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete ta. Allah zaista vidi šta radite. Redovnu molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana i pred Allahom ponizno stojite. Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući, a kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On naučio onome što niste znali. Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji ostavljaju za sebe žene, treba da im oporukom unaprijed za godinu dana odrede izdržavanje i da se one ne udaljuju iz kuće. Ako je same napuste, vi niste odgovorni za ono što one sa sobom po zakonu urade, Allah je silan i mudar. Raspuštenicama pripada pristojna otpremnina. Dužnost je da im to daju oni koji se Allaha boje. Allah vam tako objašnjava propise svoje da biste razmislili. Zar nisi čuo onima koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli, a bijaše ih na hiljade? Allah im je rekao pomrite, a poslije ih je oživio. Allah je zaista dobar prema ljudima ali većina ljudi ne zahvaljuje. I borite se na Allahovu putu i znajte da Allah sve čuje i sve zna. Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga on mnogostruko vrati, a Allah uskraćuje i obilno daje i njemu ćete se povratiti. Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovi poslije Musa svom vjerovjesniku rekli – Ostavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili. Možda se vi nećete boriti ako vam borba bude propisana, reče on. Zašto da se ne borimo na Allahovu putu, rekoše. Mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova naših odvojeni. A kad im borba bi propisana, oni osim malo njih zatajše, a Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. Allah vam je odredio ta luta za vladara, reče im vjerovjesnik njihov. Odakle da nam još on bude vladar, kad smo mi preći od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato, rekoše oni. Allah je njega da vama vlada izabrao, reče on. I velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on zna sve znak njegove vlasti, reče im vjerovjesnik njihov. Biće kovčeg koji će vam stići i koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od gospodara vašeg i ostatak onoga što su Musa i Harun ostavili. To vam je zaista dokaz, ako ste vjernici. I kad Talut vojsku izvede reče, Allah će vas staviti na iskušenje kred jedne rijeke, Onaj ko se napije iz nje nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moj je. I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kad je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali povikaše. Mi danas ne možemo izići na kraj s džalutom i vojskom njegovom, ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići, rekoše, koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete, a Allah je na strani izdržljivi. I kad nastupiše prema Đalutu i vojski njegovoj, oni zamoliše gospodaru naš. Nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. I oni Allahovom voljom poraziše i Davud ubi Đaluta i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo i nauči ga onome čemu je on htio. A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima na zemlji bi doista nered nastao. Ali Allah je dobar svim svjetovima. To su Allahove pouke koje mi tebi istinito kazujemo, a ti si zaista poslanik. Istinu je rekao uzvišeni Allah.